Književnost u Eteru. Dobrodošli u Eter Internet Radija Srijem. Na početku aktualnog izdanja emisije Književnost u Eteru. Danas govorimo o starinačkoj slavonskoj baštini, šokačkoj riznici uspomena, što ih dugo i strpljivo za buduća vremena zapisuje ceranska pučka spisateljica i čuvarica tradicijskih običaja šokadije, Katica Alatrović. Moj je dida svinjar bio, moj je dida svinjar bio, kabanicu on nosio, tu aljinu, kabanicu i pastirsku uzdanicu. Kad se vrijeme oblačilo, kabanicu navlačio, na cifranu i suknenu, gusto tkanu i vunenu, gajtanima ukrašena, a šujtašim prošivena, a ljina od sukna gusta, ona kišu ne propušta. Moje dida svinje čuvo i opance ono buvo, te opance kaišare iz davnine naše stare. Obojce je ono meto, u kaiše sve opleto, Omato i oko nogu, sve od sukna, hvala Bogu. Moje dida svinjar bio i dvogače on nosio i opance kalančore i fusekle u tri boje. Spremo se u sve laneno, raspletano pripleteno. Papčaricu noso staru, a u torbi sapunjaru. Moje dida svinjar bio, opakliju on nosio, povata se po njoj inje, ali kroz nju nema zime. Noso pršnjak s granom stari i kanđiju pleter pravi. Čopori su svinja bili, šokci su se ponosili. Bile lase, mongolice, i pulini na ledini i fajferi bili mladi. Nema gladi kad se radi. Nema više ni svinjara, nema više opančara, abadžija remenara. Prošla su vremena stara. Ni mog dide nema više, utvaji se razdjeliše. U grudima čežnja neka, rodna gruda sve nas čeka. Uz ispraćaj tamburaša, djedovina to je naša. Štovani slušatelji, pratite internet radio Srijem, slušate emisiju Književnost u Eteru. Gospođo Alatrović, hvala vam na gostoprimstvu u vašem domu u Cerni. Hvala i vama i drago mi je da ste došli i da ste se sjetili da makar dijeličak mojeg truda koje sam željela oko ovjekovjeće za buduće generacije bude evo pušten u eter. Razgovarat ćemo o vašem knjiženom stvarateljstvu, o onome što pišete, najviše poeziji, odnosno kako se skromno ovdje kod nas u Slavoniji veli, pučkom pjesništvu. Možete li nam objasniti što uopće znači pučka književnost ili pučko pjesništvo? Komu je namijenjena ili komu nije? Pa ja sebe nazivam e, žena iz naroda, pučka spisateljica, pišem sve ono o selu i seljaštvu što sam živjela ja i svi moji što smo radili i prostorima u kojima smo se rodili i obitavali i nisam puno e, mudrovala, niti sam puno školovana, Obična sam priprosta žena koja želi ovjekovječiti za buduće generacije taj dio života na ovim prostorima, jer sve ono što nije zapisano kao da nije ni postojalo, a postojalo je. E, zapisivali ste svoja sjećanja o načinu života u prošlosti, običaje, crtice i motive iz doba vašega djetinjstva. Sjećanja su vam iznimno bogata i etnološki vrijedna. Kada ste sve to odlučili staviti na papir i koji dio svojih razmišljanja ste pretočili u pisane riječi? Odnosno, što ste do sada sve objavili? Pa jako puno toga sam kroz život e, doživjela, spremala, pripremala i vidjela sam da to nestaje, pogotovo posle 60. godina, da se sve stuboko mijenja dolaskom struje, motorizacije da bi trebalo zabilježiti, ovjekovječiti te vrijedne ljude sa svojim žuljevitim rukama koji nikakvi zapisa nisu imali, živjeli su iz, glave, radili i živjeli od svog truda i tako da sam se ja pomalo spremala i čekala ajde recimo umirovljeničke dane ili poljoprivrednu mirovinu da bi to mogla realizirati i sfinancirati E, to je sve tako brzo prošlo. Evo, uspila sam e, kroz četiri knjige e, nešto da zabilježim sve je povijesno, dokumentarno, nešto predajom, neš, puno predajom, puno doživljajima i, i sve ono e, o onim ljudima koji više nema, a živjeli su taj život. Tako da eh, drago mi je da mi je Bogom dano pa da sam ja to mogla u to vrijeme obilježiti i da će nešto ostati za buduće generacije. Jer da bi znali da su na ovim prostorima živjeli ljudi sa svojom tradicijom i kulturom koja evo dolaskom globalizacije nestaje i hvala Bogu e, da mi je to pošlo za rukom. Još puno je toga ostalo i pripremljeno i nezapisano i neobjavljeno i u mojoj glavi, ali godine dolaze i neumitno prolaze, sponzora nemam, e, e, jako puno košta i mislim da dalje više neće ići ostaća. A niko drugi, evo, preporučam i drugima, teme su neiscrpne, Preporučujem i drugima, ali ja nisam morala istraživati, ja nisam morala sve sam to imala u malom prstu, sve sam imala foto dokumentirano i tako da mislim da ću za sada stati. E, rekli ste mi malo prije, pišete u stvari cijeli život. Krenuli ste sa pjesmama, tada još u mladosti još niste znali da, ćete, da ćete izdati ovaj, jednog dana knjigu, ne samo jednu, evo, sada već četiri, ali prvu ste knjigu objavili tek, ajmo reći tek 2010. Da. Svaka od ove četiri do sada objavljene je, tako rekuć, e, svojevrsni kolaž sjećanja. Možete li nam, evo, vrlo kratko e, predstaviti sadržaj svake od te četiri vaše izdane knjige? Pa, Prva nosi naslov Šokci i šokački šokci običaj. šokački običaj 2010. u izdanju Matice Hrvatske ogranak Vinkovci i kad sam e, tu napisala i popratila sjećanjima, fotodokumentarijem i vidjela sam da je to skoro ništa, onda sam se odlučila na drugu, u stvari na nagovor e, nadbiskupa Đure Hranića i oni su E, mi stručno pomogli i vadili iz arhiva. Kad su oni to sve povadili, ja sam imala, e, pošto smo generacijama e, u, kući i u obiteljima, živimo u zajednicama i te sve fotografije, mi kažemo slike, stoju od početaka, od samih početaka sredinom pretprošlog stoljeća od Austro-Ugarske, ja sam to potkrijepila slikama tako da je izašla e, na svjetlo dana u izradi našeg pokojnog svećenika Josipa Plavšića koji je bio 17 godina u Cerni svećenik šokački spomenar koji je to e, stručno obradio i istražio. Dakle, ta druga knjiga je izašla koje godine? E, Odma 2011. Godinu dana nakon prve? Nakon prve. Oni su u Đakovu Odmah ti svećenici sve to prihvatili, stručnu obradu vadili arhive u Đakovu i, i sve gdje su oni do koji ja kao obična žena sa sela možda nikad ne bi došla jer su već ti arhivi pospremani. Ja sam samo imala fotografija i one su se u, u nekim istraživanjima iznenadili šta su sve otkrili i tako da je promocija knjige bila u gradskoj vječnici u Vinkovci 2011. i veličasni Josip Plavšić in memorium baš je i umro, nije bio na promociji. I onda je profesor Bogoslovije Zirdum iz Đakova koji ima svoju knjižnicu u Bogosloviji u pravi trenutak kad je vidio s čim ja raspolažem i kojim materijalima, oni kad su bili mladi svećenici, oni se tog jako dobro sjećaju, te tradicije djevojaka ručnih radova i, i svega toga predložio mi je da će mi on dalje biti nakladnik i lektor i da će e, ovaj, oni mi obrađivati u Đakovu svoju stručnu obradu, onda mi je bilo lakše. I vi nastavljate s pisanjem? I tako sam ja e, nakon toga eh, iduće dvije godine eh, napravila fotomonografiju, jel to je naučno djelo koje su mi oni stručno obradili Šokadija kroz život i prošlost i tako da sam prošle godine četvrtu, ostalo je puno toga nezabilježeno, kao što sam rekla, puno toga neopisano. Puno toga u staroj šokačkoj sobi pod visokim starim šokačkim krevetom stoji u kutijama. Da li će neko od mojih šestero unučadi nekad nešto napraviti ili neće, ja to ne znam, svi su visoko školovani i obrazovani, ne bi znala. I oni su, kad su vidjeli da imam na tisuće ti dokumentarni stari fotografija, a ja sve znam e, koju god ja vidim fotografiju i temu znam iz kojeg vremena, iz kojeg kraja, iz kojeg sela, odnosno Vinkovačkog kraja, odakle su mi korijeni, to najbolje znam, to sam živjela, prolazila, to je moj životopis i svi moji. I di sam se u kuću u koju sam se udala i iz koje sam se udala i gdje sam rođena, Rokovci Ivankovo, Prkovci Cerna, uglavnom da ne nabrajam. Evo zadnja je šokadija u slikama, to je profesor Azirduma bio prijedlog da bude naslov, pošto ima oko 2000 fotografija. Ona je najluksuznija, cukar, konsulest, <laughs> na kraju. Da, da. I ja sam samo dodala stazama i drumovima e, da ne bude samo na njivi u polju u žetvi, nego kako su se recimo po zidanim drumovima i prtenim veselili, i vozali kolima, jer do 60. godina nije bilo ni automobila, ni motorizacije, već konji i kola i sve to. moja generacija i ja sam e, taj prelazak i taj nagli razvoj nove civilizacije prošla, ali mi je ostao žal za onim što smo živjeli mirno, radno, pošteno, pobožno, to je bio drugi život, žal i nostalgija u meni i borila sam se i nogama i rukama da to obilježim i ostavim za buduće generacije. Gospođo Alatrović, rekli ste mi prije ove emisije u jednom neformalnom razgovoru da je šokački šlingere najljepši šlingere na svijetu. Da, je. Njemu ste, njemu, ste, njemu ste i napisali jednu pjesmu, pa i ovo što ste zapisali je svojevrsni šokački šlingeraj. Da, bila sam 13 godina u svojoj mladosti u Seoskom kudu, obišla sam sve manifestacije bivše Juge na smotri folklora u Zagrebu iz cijelog svijeta kad su dolazili, svi su tražili po muzejima e, e, da mogu nastupiti. Mi smo svi došli iz Slavonije originalima, svako selo svoj original, svaki kraj i zavičaj, svoj original ručne radovi. Naše žene su posebne bile radenice vrsne, naše žene i mi, ne samo u Slavoniji, u čitavoj Hrvatskoj, samo zavisi u kojem kraju je šta uspjevalo, lan pamuk, Slavonija je bila žitnica Austrougarske i bila je najbogatija, imala je najljepše i najbogatije koje i danas ima svaka šukačka kuća u starim ormanima i ladičarima, još uvijek veliku stavštinu. I ne samo da sam to zapazila ja, profesor Zirdum iz Đakova bio i u Australiji svuda, on kaže kad se pojave iz Hrvatske i danas da im nema premca, da nemaju tu raznovrsnost, ni te ručne radove. Imamo što niko nema, malo znamo cijeniti, malo znamo prezentirati. I onda sam, evo, napisala i šokačke šlingeraje. Šokački šlingeraj, rukotvorine. Šokadio naša, ponosna i mila, ti si svima raširila krila. Šume tvoje, polja i livade, rodna grudo što nam život dade. Široke grudi i polja ravna, hrastove šume od roda davna. Dugi sokaci kroz sela naša, bogato nasljeđe u naši snaša. Šokački šlingeraji na svakom koraku, generacije rukotvorina na svakom pragu. U šokadiji našoj vrijeme ne staje, tradicija kulture još uvijek traje. Kud god da kreneš, šta god da slaviš, najljepšu opremu na sebe staviš. Bogatstvo ruva još uvijek blista, mada je staro godina dvista. Ljepota stara svakog očara, u kutku svakom baština stara davno su otišle, te ruke spretne, sve nas to podsjeća na ljude vrijedne. Slavonska dušo, vrijednosti traje, ponosna budi na običaje. Zasuči rukave i kreni dalje i ne obaziri se na stare rane sve što zapisujete činite to kako ne bi palo u zaborav. Da. To je osnovni motiv. Koliko se svijet promijenio od vašega djetinjstva? Koliko se toga zaboravilo ovdje u Slavoniji? U kojoj mjeri se danas živi drugačije? Stubokom se promijenilo, ne 100%, 200%. Ja eh, vidim po današnjim mladim naraštajima i generacijama i po mojim unučadima oni taj i takav život više ne žive. Što vidu na manifestacijama, to je samo što oko vidi. To nije ni izdaleka ono što smo mi znali, što smo svake nedjelje se u crkvu spremali, što su se ponove za svake svetkovine radile, koje će se cure u najbolje ponoviti. U školi se radilo i krpalo, na drumu se radilo i krpalo, u zimskim noćima pri lampi do 60. godina nije bilo struje na našim selima. To su sve bili unikati, nikakve šeme. To se učilo od mama i baka, to se nasljeđivalo tako da e, niko nije imao isto, svako je imao kako niko nema i da se ponovi kako niko nema i da se za svakim okrene, da se vidi kakve su radenice žene. A muški su u svojim poslovima bili vrsni. Proizvođači hrane, one su se skrbili za obitelj, radili na njivi, e, orali, e, žene su kopale, konjima se radilo, ne bilo E, motorizacije, tako da je, e, bile su kućne zadruge, bile su kućne zajednice, svako je imao svoj dio posla, starije se poštivalo i od starije se učilo, e, mlade se podučavalo, svi su radili od najmanjeg do najvećeg ono kom je šta pripadalo i ko je šta mogao, stare se ne samo poštivalo, nego i posluživalo stare u kući. E, mladi su radili onaj dio posla, čuvali guske, svinje i to, kad ne idu u školu, kupili šljive, da ne nabrajam, a preko zime e, muški su radili u duborezu, radili držala, popravljali kola, krpali ormu, sve to, žene su ručne radove. Nije se sjedilo, nije se bazdalikalo. Evo, i tu, I tu ćete stati, i tu ćete stati. Ne može se opisati ni ispričati. E, veliku pozornost u svojim tekstovima i pjesmama posvećujete govoru, starovirskom, arhaičnom, izvornom, šokačkom govoru. Zašto je gotovo nestao taj lijepi, zavičajni govor? Pa taj govor je počeo nestajat e, kad se, ja sam treća generacija osmogodišnjeg školovanja, i eh, nakon toga i opet <laughs> nakon 60. godina eh, krenilo se ko je mogao najprije muški, ženske se baš nije puštalo od kuće, dalje u školu. I čim se počelo miješati selo i grad, čim se počelo odlaziti dalje u školu, E, čim, je uvedeno osmogodišnje školovanje, počeo je književni govor u školi. Tako da ja i moja generacija, mi smo automatizmom, kod kuće smo divanili, e, kako su divanili naši stari nazive, imali e, sve po starinski. U školi se učilo književno i naglasak književni, a da se ne govori kad se krenulo u Vinkovce, prvo se krenilo u Vinkovce, nije u dalje gradove. To je bio jedan drugi gradski govor, tako da bi mi sam sela bili ismijani, recimo u gradu. Bilo je odvojeno selo od grada i posle 60. godina se počeo e, i taj govor starinski seljački pretakat u književni gradski. Danas taj govor staroverski možemo čuti jedino iz pjesama zabilježenih u pojedinim knjigama, tako i u vašima. Pa ja sam zabilježila, ali kad neko drugi čita danas ili novinar, ili da vi pročitate i novinar ste i mlađi ste, e, promijeni se naziv e, e, tog starinskog imena i on promijeni i značenje. Tako da ja još uvijek imam u sjećanju i ta nostalgija me i vodila da to napišem i ta ljubav prema starini i rodnoj grudi i djedovini e, da to zapišem. E sad kako će to posle mene biti čitano kako će ti naglasci, da li će, mislim da neće, mislim da je to na izdisaju. E, čut ćemo e, još jednu vašu pjesmu u vašoj autentičnoj izvedbi, mislim da je riječ o pjesmi Djedovina. djedovina, rodna gruda otac, mati oranica, Slavonija ravna, naša je žitnica. Djedovi su naši tu zemlju orali, ni danju ni noću nisu ni spavali. Umiveni znojem, još od zore rane, prigrliše zemlju do svoje sarane. Gorak je to život, žuljevite ruke, Branili su grudu kroz životne muke. Na zemlji djedova seljački život je lijep i kada lišće žuti i kada opada cvijet. Za navik nam blistaj, djedovino naša, u srcu slavonskom snaša i tamburaša. Tu di je domovina i naš je dom. Treba da ostanemo svoj na svom. I sveti otac papa nas seljaka se sjetio kad je iznad ravne Slavonije za Osijek letio. Uporišna točka vašega opusa, kao što je razvidno, Šokadija je iz davnina, slike koje su prošle i koje želite ponovno oživjeti. Koliko ste pjesama napisali? Kako biste ih predstavili poklonicima pisane riječi, a koji možda nisu upoznati s vašim izvorom nadahnuća, starom Slavonijom? Pa vjerujte da ja e, to ništa još nisam objedinila i ja to ništa nisam ni izbrojila. Ja toliko toga imam kad mi je šta dolazilo u sjećanje na pamet, ja sam to pisala i gurala u šokačku staru sobu koja je i, danas nas ima, nije mala kuća, puno soba, ali nas ima, još uvijek živimo u zajednici, po tri generacije, živjeli smo i četiri, ali imam od starog ambara, sam si napravila tu staru šokačku sobu da mi se to ne može preturat. Ja sam to gurala po taj stari šokački su kreveti bili visoki i kutije i jel mi vjerujete sad kad sam prestala knjige, rekla sam i mom mužu danas sad kad prođe gospojino, kaže on idi snimaju svoju sobu. Ja kažem Sad kad prođe gospojino, sad moram praviti reda, staviti sve na svoje mjesto, posložiti, možda neko iza mene bude se sjetio da ima na uvid, onda ću napraviti neki revers ili neki sadržaj i zapisati šta, šta sve imam, šta je sve objavljeno, šta nije, ali ovako ja vam sad stvarno ne mogu reći e, na tisuće slika, na, na stotine, neću reći tisuće ti e, pjesmica e, dokumentarni, izvorni, kako su običaji prolazili. Ja sam to bilježila u najkraćem, jer bavimo se poljoprivredom, radimo dan i noć. I to sam najviše radila kad je muž ili na njivi, ili na oranju, ili po noći. E, kad sam mogla od svog seljačkog posla i svoj seljački obaveza. Veliko smo poljoprivredno domaćinstvo, krave sam imala i da ne govorim ovce svinje, služila stare svekra svekrvu, svekrovu mamu moje, isto nisam imala brata, znala voziti auto dan i noć. Tako da je to sve bilo u trku i u hodu i evo ovaj put ja vam ne mogu reći broj. To vam vjerujem, ali kada sve skupa stavite na stol, na što ste posebno ponosni? Ne znam šta bi izdvojila. To je dio mog života, to je dio e, e, oni koji više nema, s kojima sam živila, koji su vidjeli da to nestaje i odumire, i moji i od mog muža, uvažavali su me i cijenili i vjerovali u mene, ostavljali mi predajom i govorili Katice zabilježi ovo, Katice zapiši ovo, Katice nemoj da ostane kao da nije ni bilo, tako da ne mogu stvarno izdvojiti jer sve mi je srcu priraslo, sjećanja su duboka oni su davno otišli, njih više nema, e, sjećanja na njih e, e, su ostala duboko ukorijenjena u meni. Poštivala sam i volila i sve im učinila i vjerujte, evo, danas mi dolazi suton života, ponosna sam što, sam što su imali toliku vjeru u mene i što su mi povjeravali i što su se uzdali u mene i nisam im mogla ostati dužna da baš, da baš jedan dio ne obilježim. Kao što ste rekli, mnogi su pohvalili vaš rad. E, što vele vaša djeca i unuci na vaše priče i pjesme? Što vele komšije i prijatelji, svi ostali čitatelji? Pa, mogu vam reći da sam se od neki visoko obrazovani ljudi koji nešto znaju iz, <laughs> jako iznenadila, prihvatili su me, e, podržali, procijenili financijska E, financijska situacija je taka da me niko financijski nije mogao pomoći. Ja sam sve sama isfinancirala i od prodaje knjiga i od svoje poljoprivredne mirovine, a ka, pošto smo proizvođači hrane i moje kulenje i moja šljivovica i moja kobasica i moje promocije, sve sam to ja iščastila i, i počastila. To su, I svi su mi se masovno odazivali, nisam sve mogla pozvati. Evo, ispričavam se oni koji nisu bili pozvani, ali koga god sam pozvala. E, I mogu vam reći, od veliko, visoko učeni ljudi, visoko obrazovani ljudi, sve pohvale, e, svu stručnu pomoć sam dobila, a od naših seljaka i ovi zadnji generacija snaša šokica iz cijele okolice i šokaca, gradište, cerna, županja, babina, greda, ja i sve ne mogu nabrojiti, e, seljaci toliko su presretni da se neko sjetio nas seljaka da nas nas je neko spomenio, da nas je neko zabilježio za buduće generacije. Evo e, tako da što se toga tiče, a čujte, pojedinaca neki ako su nezadovoljni, niko im ne brani da se uhvate posla i da naprave svoj dio posla da teme, late. da se late, teme su neiscrpne, ja nisam sama mogla sve zabilježiti. U nastavku ćemo odati priznanje Brazdi Slavonskoj. Brazda Slavonska. Duboka je, visoka je, ta brazda slavonska, dugačka je, široka je, ko duša šokačka. Zaorana, odorana, ta brazda momačka, krivudava, vrludava, ko noga bečarska. Prva, ljetna i plitka, po žitnom strnjaku. Druga i duga, jesenska, po mrklom mraku. Orala se konjima danima i noćima, brazda duboka, bila ona zimska, proljetna i lona od oka. Nema više ornica, nema ni konski brazda, nema snaša šokica, nema ni stari gazda. U brazdi nema konja, dorata, žerava, čilaša. Na njivama seljački stanova, stanara ni salaša dotrajali šokački stanovi stari, sa njima i stanari. Prestale pjesme u polju koje su pjevali ratari. Nestala pastira, čobana, svinjara i govedara, ostala pusta polja, nestala i pjesma stara. Dok sjedite za stolom i pišete, dok naviru sjećanja iz prošlosti, začim najviše žalite? Pa žalim e, za onim vedrim veselim danima, za divanima, onim u zimskim noćima, za čijalima, za ručnim radovima. U polju nismo bili umorni, radili smo cijele dane. Uveče, kad idemo kući, pjesma se orila, pješke smo išli po par kilometara do sela sa stanova. Pjesma nas je odmarala, pjesma nas je uzdizala, pjesma nas je veselila. Nediljom se išlo na misu i u crkvu, ništa se nije radilo. Bogu se molilo, kad su se poslovi sezonski završavali, Bogu se zafalilo. Kad su se poslovi počimali, u Boga se pouzdavalo i to je e, bio sasma drugačiji život. Nije se počimalo jest da se ne prekriži i pomoli Bogu, nije se jelo završilo da se ne zafali Bogu za koru kruva i za jelo. Tako da je to bio e, težak život, ali je e, bio duhovan bio je s pouzdanjem u Boga puno lakši, nije bilo nervoza, nije bilo doktora, nije bilo liječenja, nije bilo odlazaka. Ne znam, bilo je veselo, bilo je opušteno, bilo je, sve je polazilo za rukom što si si zacrto i potrudio se. Ako ne ide ovako, ide onako, nije bilo gladni, ni bosi jesmo bili, ali nam je to bio život. U svemu što ste napisali, jedan element je neobično važan i rijedak. Ženski rukopis. Kao i u mnogim drugim krajevima, naime, uloga žene kao gazdarice i čuvarice doma nije bila lagana. A vi to prenosite na papir upravo iz ženske perspektive. Zašto bake i majke pišu puno rijeđe od muškaraca, posebno danas? Pa, e, u našim seljačkim kućama na ženama je sve ležalo. I jelo u kući i kolače nije bilo kupovni. Ako nisi znao peć, nisi jeo ni ti ni djeca. One su od malo brašna, kerme, bikavone, e, šljiva, višanja, stotine vrsta kolača je bilo, nije se išlo u trgovine, ništa kupovati jaja, kokoši, to je bilo sve domaće. U bašći se sve uzgajalo, sve u svojoj bašći, sve u svojem svincu, sve u svojem kokošincu, sve u svojoj kujni. To je bilo tako slatko, ukusno, e, sve domaće, a da vam ne govorim što su se, to su se sve žene morale pobriniti Muški su imali svoj teži dio posla na njivi i u polju da to sve opskrbe, da do tog dođe i da možeš imat za prehranu obitelji, a da ne govorim za spremanje, to gizdavo, spremanje, te vrste spremanja valjalo je sijat i lan i pamuk, sadio se i kukuruz za brazdom, e, sve se radilo ručno, krave se dojile ručno sira, kajmaka, kolača, štrudli, gibanica od sira, sve se to uzgajalo i sve se to imalo i sve, a cvijeće nije bilo cvjećarni. U Bašći, u Baščici, u Kalenicama, sve vrste cvijeća i za cure i za momce i za svatove. Ništa se ni kupovalo. Sve se uzgojilo i sve se imalo, sve je mirisalo i avlije i kuće i i crkva cvijeća nediljom kad dođu cure i momci i kape momačke, a svatovi, da se i ne govori, to je bilo mirisavo domaće cvijeće, ne ovo sad kupovno koje nema mirisa. Žene su držale četiri stupa kuće, ne samo tri. Ali ja vas pitam zašto nisu pisale, a sve su bile pismene? Zato što nisu žene bile da tako kažem e, svoj gazda, nikakvi zapisa nisu imale. To je sve bilo iz glave i to je sve bilo predajom. A ako je neko nešto i zapisao kad smo mi počeli u školu i mame i bake, treba raditi ručni rad nećeš biti učiteljica ili profesorica, nema sesti pisat, nema sjesti pisat, to je bila danguba. Ti si morao raditi, šta će ti kazat sve krva, ne znaš raditi ručni rad, šta će ti kazat, čovjek treba ići s njim na njivu, a ti ćeš sest pa pisat, ko će ti to platit, što ćeš pisat, ne, nećeš ti od tog živit. Ne mogu ja to sve nabrojiti, ali žene se nisu mogle ni u roditeljskoj kući, ni u kući kod svekra, svekrve i čoveka, nema šanse da sjednu pisat. Evo. Vi ste onda sa svojim knjigama iznevjerili tradiciju? Pa, mislim da ste u pravu. Znate kako sam? Kad muž ojde na oranje, rekle su mi žene u babinoj gredi, jel kaže, čujemo da imaš i čovjeka, reko da. Pa kad si onda pisala? A ja kažem ili kad je na njivi ili po noći kad tvrdo zaspe. Predlažem da posljednju pjesmu koju ćete pročitati posvetimo svim slavonkama. Zadnje cursko veče. Kad bude zadnje cursko veče, pozoveš svoju bližu rodbinu. Na oproštajno veče dojdu i druge, jer odlaziš u novu, nepoznatu sredinu. Pred odlazak svi te tvoji svetuju i svi ti upute daju za tvoju udaju. U novom domu svi te čekaju, zato poslušaj, živit ćeš ko u raju. Svekra i svekrvu u ruku moraš ljubit, stare sve u kući poštivat, svog muža moraš volit i slušat i od svi sve za dobro primat. Moraš biti vedra, vesela i čila i ugađat u kućanima doma svima. Svoj jezik dobro zabardaj, uvijek i svagda držat ga za zubima. Sutra kad tvoji svatovi krenu, ti krećeš u novi svoj početak. Na odlasku primiš blagoslov majke – i ni zbog čega više nemoj se okretat. Crkvena zvona Savjenčanja kad odzvone, tebe novi dom kod muža čeka. Tamo prag i jabuku poljubit moraš, da ti prinova od zdravlja puca bio sin ili kćerka. U svatovskoj noći kad bude ponoć i kazaljke izbiju na satu i zidu. Svi svatovi dalje se vesele, a mladenci u krevet na spavanje idu. Divojačka pletenica u sto upletena, u pol noći rasplećeju majka nerođena. I dika će te raskitit i od cvijeća bijela, nikad više cura, od tad samo žena a u osvit zore svirači vas bude, povežu ti glavu i na uvodu crkvu vode. Nikad više otad kika upletena, bardaj povezane glave, ti si udana žena. Gospođo Alatrović, najljepša hvala na sudjelovanju u emisiji Knjiženost u Eteru Internet Radija Srijem. Hvala i vama i evo, drago mi je da makar nešto ostane zabilježeno za buduće generacije. Zahvaljujemo i vama, što štovani slušatelji, na pozornosti. Budite ponovno s nama za tjedan dana u emisiji Knjiženost u Eteru. Današnju emisiju uredio i vodio Juraj Hrvoje vičanić, tonski pripremio Robert Pavelić. Do slušanja.